สิบห้าวันนี่เราเราก็เราก็ถ้าจะว่าไปเราก็มีเวลาพักเยอะอยู่แต่ถ้าเป็นวัดเราเนี่ยเวลาพัก เวลาพักปกติของเราคือ เวลารับแขก นอกจากนั้นก็ไปธุระนู้นไปธุระนั้นไปธุระนี้ เราอยู่วัดแขกไปตลอดรับตลอด Er sagte, hier hat er viel mehr Zeit für sich gehabt als zu Hause, wenn er zu Hause 14, zwei Wochen verbringen. Ja, Ist ja ständig beschäftigt, äh, Gäste zu empfangen oder auf irgendwelche ja, Meetings zu gehen. Ja, นนี้เป็นวันสด้วต่อจากนี้ไปโดยเหตุที่พวกเราได้มีส่วนมาเกี่ยวข้องกันนะท่านร้อนท่านเมติโกท่านจัตตมโล รวมทั้งพวกเราอุบาสกอุบาสิกา สิทธิสยานุสิทธิ์ของวัดนี้ มีส่วนมาเกี่ยวข้องกันนะมาถวายกปิจังหันนะมาฟังเทศธรรมะของพระพุทธเจ้า มีส่วนมาเกี่ยวข้องกันมีมีส่วนมาผูกพันกัน เมื่อเวลาเรามามีความเกี่ยวข้องกันเราก็มีภารกิจด้วยกัน เวลาเราจากไปเราก็คิดถึงกัน และการขอเข้ามาอย่างนี้ก็เป็นธรรมเนียมอยู่ว่า เราไม่มีส่วนผิดข้องมองใจแก่กันและกัน แต่มันเป็นธรรมเนียมว่าอขอขมาเวลาท่านมา ขอขมาเวลาท่านไป การขอขมานี้มีส่วนขอขมาเวลามา ขอขมาเวลาไป และอีกประเภทหนึ่ง ขอขมาเวลาผิดคนผิดไปขอขมา กับคนที่เห็นว่าใหญ่กว่าผู้ใหญ่กว่า แต่ลักษณะนั้นเราไม่ใช่ เราขอเข้ามาในลักษณะว่าเป็นธรรมเนียมว่าเวลาเรามาและเวลาเราจะจากไป ท่านถือว่าเป็นธรรมเนียม เป็นสิริมงคล เป็นกิริยาที่งาม เพราะฉะนั้นโอกาสนี้พวกท่านทั้งหลายพร้อมกันที่จะขอเข้ามา ก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมที่เรามาแล้ว เราจะไป เราก็ยังฝากความคิดถึง เพราะว่าได้มาอยู่มาพึ่งพาอาศัยได้รับความสะดวกสบาย ได้แจกจ่ายได้เผยแพร่ธรรมะของพระพุทธเจ้า ได้รับสิ่งนู้นไปได้รับสิ่งนี้ไปเราก็ได้รับจากท่านท่านก็ได้รับจากเราโยมก็ได้รับจากเราเราก็ได้รับจากโยม ได้รับความช่วยเหลือเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน มันเป็นประโยชน์แก่กันและกันเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็ทำไปตามธรรมเนียม Also er s a g t heute ist der Tag der Abreise und Man hat gesehen, wie, wie, wir hier voneinander, miteinander leben, die Laien und äh, die drei Mönche hier leben zusammen, hängen voneinander ab, helfen einander. Die äh, Laien hören Dammat und die Mönche werden von den Laien versorgt. Und da gibt es eben im Zusammenleben eine schöne Sitte, eine Tradition des um Vergebung bitten. Das ist ein äh, sehr schöner, ein sehr anmutiger Vorgang. Und da gibt es drei verschiedene Arten, nämlich die, das um Vergebung bitten bei der Ankunft, wenn jemand eintrifft, das Verge um Vergebung bitten, wenn jemand abreist und der dritte ist, wenn um Vergebung bitten, wenn irgendwie was vorgefallen ist, was eben äh, der Vergebung bedarf. Und das machen wir jetzt, das ist ein, eben ein schöner Prozess, wenn man aneinander denkt, dann eben ohne Bedauern, dann ist dann eben alles geklärt untereinander. Dachte, mhm. hier, also, hier, ist aber nichts vorgefallen und deshalb bedienen wir uns der zweiten Zeremonie des um, Vergebungs, um Vergebung bittens. Mhm, mhm. Ja, ah, ah, ah. นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස ආචාරියේ පමාදේන නවාදයේන කතං සම්මං අපරාණං තමතුනෝ කන්තේ आचार्ये प्रमादेन द्वारत्रयेण कथं सर्वम् अपराधं खमतु नो भन्ते आचार्ये प्रमादेन द्वारतयेन कथं सर्वम् अपराधं खमतु नो भन्ते อาหังขมามิตุมเหหิปิเมขมิตับบังเปเอวังโหตุเอวังโหตุโยจะปุเบปมัชชิตวาปชาโซนปมัชติโซมังโลกังปภาเสติอภามุตโตวจันทิมายัสสะปาปังกตังกัมมังกุสเลนะปหิยติโซมังโลกังปภาเสติ อภามุมุตโตวจันติมาอภิวาดนาสีริสนิจังวุธาปจายโนจตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังสขอขอบบุญขอขอบคุณทุกท่าน ทั้งครูบาอาจารย์ ทั้งญาติโยม ขออำนวยอวยชัยให้พร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 มมาสัมบุทธัสสะอาจาริเยปามาเดนะดาวารตเยนะกตัง สัพพังอปราทังขมตุโนพันเต อาจาริเยปามาเดนะดาวารตเยนะกตัง สัพพังอปราทังขมตุโนพันเต อาจาริเยปามาเดนะดาวารตเยนะกตัง สัพพังอัปราทังขมตุโนพันเตอาหังคามามิทุเมหิเปเมคามิตาปังนาทิเมสารนังอันยังบุญโทเมสารนังวรังเอเทนะสัจวัเจนะโสติเทโหตุสัพดา นาติเมสรนังอานยังดัมโมเมสรนังวรังเอเทนะสัจวเจนะสติเทโหตุสัพตานาทีเมสารนังอานยังสังโฆเมสารนังวรังเอเทนะสัจวเจนะสติเทโหตุสัพตาบางทีจ ประชุมเร่งด่วนเนี่ยไปยื่นหนังสือช่วยกฎหมายเกี่ยวกับช่วยหมูช่วยอะไรเนี่ยบางทีมาเช้ากลับเย็นมาเช้ากลับเย็นมาเช้ากลับเย็นยื่นหนังสือเกี่ยวกับวิทยุ วิทยุลงตาร้อยร้อยสามสิบเกือบร้อยสี่สิบสถานี เราต้องดูแล สถานีร้อยสี่สิบกว่าสถานีนะ เอาไปเผยแพร่หมดของหลวงปู่ชาหลวงปู่สุวัตหลวงปู่สิมหลวงปู่ฟั่น หลวงหลวงพ่อพุธเงี้ยครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่อาจารย์แบนเนี่ยหลวงปู่แบนเนี่ย เอาไปเอาไปเปิดในนั้นหมด แต่มีของหลวงตาเป็นหลัก เปิดธรรมสายป่าเราเปิดตลอดร้อยสี่สิบร้อยสามสิบแปดสถานี ทีนี้ก็รัฐบาลก็ไม่ใช่ว่าเขาจะให้เราง่ายๆ เป็นเหตุว่าเราจะต้องต่อสู้ทางด้านกฎหมายบ้างอะไรบ้าง เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็เกือบเปิดได้เกือบทั้งหมดละเปิดได้เกือบทั้งหมด แต่ของเรามันไม่มีอยู่ในระเบียบเขา ของเรามีร้อยยี่สิบเมตร ของเขาเขาให้ให้มีแค่หกสิบเมตรแล้วก็พูดต่อรองกันลำบากมากครับกำลังส่งห้าร้อยวัตต์ห้าร้อยวัตต์ของเราเนี่ยมีแต่พันวัตต์หมื่นวัตต์กำลังส่งสูงๆอ่ะมันผิดระเบียบเขา เดี๋ยวนี้ทหารเขาอนุโลมให้เราใช้ เพราะถือว่าเป็นวิทยุเสียงธรรมเป็นวิทยุศาสนาถ้าเป็นวิทยุชุมชนที่อื่นเขาปิดหมดเขาสั่งปิดหมด แต่ของเราเรายังพอเปิดได้ เพราะเขาเขาอนุโลมให้ แต่เราต่อสู้กันพอสมควรต่อสู้ทางกฎหมายกันเนี่ย ต่อสู้มาก พวกเราไม่ถอยเพราะลุงตาท่านพาต่อสู้ตั้งแต่สมัยช่วยชาติ ถ้าเผื่อถ้าเผื่อกฎหมายเล่นงานเราเราก็ต้องต่อสู้ดำเนินการทางกฎหมายไม่งั้นเราก็ถูกเหยียบเหยียบเหยียบแรงหมดไม่แต่ Lobau sprach gerade noch ein bisschen von den so seinen Verpflichtungen und Sachen, auf die er alle Acht geben muss und die er, äh, also wo er aushilft. Und in, in Thailand, die haben mittlerweile, ich glaube, 138, sagt er, Radiostationen äh, innerhalb Thailands, wo 24 Stunden Dhamma Vorträge äh, ausgestrahlt werden. Und also er, er, ist einer der, derjenigen, die <clears throat> der Administration da mithelfen. Und das ist ein ziemlicher, ziemlicher Kampf, weil die, die Regierung halt, die gewisse Auflagen hinsichtlich dieser, dieser, dieser, wie sagt man, dieser Türme, dieser Radiotürme. Und die dürfen nur eine bestimmte Höhe haben also auch mit Militär und verschiedene Auflagen. Und die haben jetzt mit, mit Mühe und Not äh, durchbekommen, dass sie die, diese normale Höhe, die, die für normale Radiostationen äh, da ist, ähm, also sie können höhere bauen, aber mit der Auflage, dass wirklich nur da mal ausgestrahlt wird. Mhm. Putin Satani Video. Kamatan, mhm. Kamatan. แต่ครูบาอาจารย์ที่ที่เอาไปเปิดในนั้นน่ะหลวงตาท่านเป็นคนเลือกนะครับหลวงตาท่านเป็นคนเลือกไม่ใช่ไม่ใช่เราเลือกไปใส่สเปะสปานะไม่ใช่ also <coughs> die die Dhamma äh, Vorträge die die also die Sache ist schon in in die Welt gesetzt worden als lumbu Mabur noch noch im Leben war und er hat <coughs> damals zur Auflage gemacht dass nur bestimmte Kubachans äh, erlaubt sind überhaupt da auszustrahlen also die sozusagen alle von Lumpu abgehakt worden, die da, heute, die da heute noch ausgestrahlt werden. Also kann nicht jeder irgendwelche Vorträge ausstrahlen. 24ชั่วโมง Also 24 Stunden. ทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงถ้าพวกเราชอบภาวนาเนี่ยฟังโอ้ยฟังสนุกมาก <laughs> mhm. Also überall in, in Thailand hört man Leute und ich habe selbst gesehen, also die dann am Radio hängen und sich Vorträge anhören. そうคือระยะหลังมาในรัฐบาลเขาให้เอกชนคือพวกเรามีวิทยุได้มีวิทยุได้เราก็เลยไปขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้น พวกเรามีแต่ฟักกระเป๋าอ่ะจ่ายกับจ่ายจ่ายกับจ่าย ลูกศิษย์ลูกศิษย์อยู่บ้านนั้นขึ้นอยู่จังหวัดนั้นขึ้น คนนั้นขึ้นเขาทำเสร็จแล้วเขาถวายถวายลุงตาพอลุงตาท่านมรณภาพไปแล้ว ถวายอะไร ถวายวิทยุถวายที่ดิน ไม่ใช่ถวายเฉพาะวิทยุที่ดินที่วิทยุขึ้นถวายทั้งโฉนดที่ดินถวายทั้งเสาถวายทั้งเครื่องส่งถวายทั้งเบถวายถวายเป็นสมบัติของหลวงตาเสร็จแล้วลูกศิษย์ดูแลเอง also die ganze die ganzen Anlagen diese ganzen äh, Radiostationen einschließlich des Grundstücks mm. und der der der Stromrechnung der Gebäude all der Technologie die gebraucht wird ist alles eine, auf Spendenbasis und die, die, die sind also quasi Lumpumaboa gewidmet worden, also die, die Spende ging ans Kloster, also sie gehören. ค่าไฟฟ้าค่าเครื่องชำรุดเครื่องเสียหายเยอะป่ะฮะยังไง hm? Heute war jetzt ne? das, Ja, das schon heute. เจอที่ไหนเจออยู่ไหนก็อยู่ในถุงที่เก็บขึ้นรถไฟครับแหม ได้เท่าไหร่ดิเกมนี่อย่างดีก็หกร้อยครับเพิ่มเป็นหกร้อยไปหกร้อยหกร้อยก็เหลือ เหลือไปใช้สวยบ้างเขา เขามาแบบทางนี้ไม่ได้รับประกันเขานั่นเขาเขาต้องไปประกันไว้สามล้านอย่างที่อย่างสององค์นี้ คือทางนี้มีใบนิมนต์ไปก็คือคือคือ ก็ไม่ไม่ไม่ต้องมีรับประกัน Also musst du für, für drei,ง่ายนะ drei Millionen Baht 10.000 Euro. Also 10.000 Euro eine, eine Versicherung abschließen. Um überhaupt hier, hier hinkommen zu können, weil er, weil er in, dem, in dem Einladungsbrief, den wir geschrieben haben, nicht inbegriffen war. ภาษาเขาได้โชเฟอร์เขาก็ได้ Jag kan... Jag, ที่ k ี่ till, t i ก l ny t u k w ถูกกว่าใช่ประกันล้านครึ่งครับลานต่อต่อคนผมว่าผมต้องประกันหนึ่ง ถ้าผม if I'm get sick here yeah uh, and for the hospital and for ส่งกลับส่งกลับ ค่ารักษาสองล้าน ถ้าถ้าที่นี่มีใบสำหรับเขียงไปสักใบหนึ่งก็แล้วเลย แล้วเลยเขาเขาเขาไม่จำเป็นต้องทำ Fast 10.000 Euro für eine Versicherung ist ja wohl echt ein Scherz. Ja, das ist, ist die Hinterlegung. แต่ประ wie ประ n กัน wie เจ Sven. ได้ป่วยทางนี้ Ach, ทำ eine Hinterlegung ist ja. Ah. ครับทำร้านห้ ist eine ไม่ Hinterlegung. แค่พันสามพันสามพันสามก็ไม่แพงหรอกทำประกันอืมเป็นอักซ่าเขาเรียกว่าอักซ่าพันสามทำไมถูกแต่แล้วเราประกันแบบไหนพันหนึ่งก็สามพันสามร้อยบาทน่ะ พันสามร้อยบาทพันสามร้อยยูโรก็ไม่ใช่บาทแต่เงินเงินจะให้กลับใช่ไหมเงินจะใช่ครับคือประกันสามล้าน แต่ผมจ่ายค่าเบี้ยประกันไปประมาณสามพันประมาณสามพันโอ้อันนี้อันนี้อย่างนี้เขาเรียกเบี้ยประกันใช่ไหมครับใช่ครับที่สลอนจ่ายเนี่ยใช่ครับอ๋อนี่อันนี้สามพันครับใช่แต่ว่าวงเงินคือสามล้านเนี่ยที่ต้องคำให้ครับเอาเอาเอาไหนวัยวัจกรรับปัจจัย 600 euro คุณพ่อ offer to อ่าอันโมทนา่า f o r i s Monastery พอพอได้ใช้ได้สอย a h e e แต่อยู่นี้ก็อยู่นี้ก็น่าจะใช้สอยเยอะ ไม่ i l t e a h o ช่วยเอ่อแต่พวกเราพวกเราก็ช่วยกันได้พวกเราแต่ละเดือนแต่ละเดือนพวกเราก็อยู่กันได้ ช่วยกันได้ เราเอาแค่อยู่ได้พอแล้วแล้วก็ได้รับความสะดวกสบายทุกอย่างที่หลวงพ่อมาเนี่ย การขบการฉันการนู่นการนี้ไม่ออกมาฉันแต่ก็มีเนยมีอะไรไปเราก็ได้รับความสะดวกสบาย เวลาฉันที่นี่เอ่ยเวลาไปฉันข้างนอกเอ่ยอาหารมากมาย เยอะแยะฉันจนฉันไม่เป็นอ่ะอาหารเยอะมาก hat sich sehr wohl und sehr geborgen gefühlt die Leute haben sehr gut sehr gut auf ihn acht gegeben und ihn gut verpflegt und zu essen war immer genug da selbst wenn er wenn er draußen gegessen hat war immer genug da und haben ihm sogar Käse für e n Nachmittag gegeben. Also er hatte, er war gut bedient. เฮ้ยเฮ้แล้วเราก็มานั่ง เรามานั่งให้เขาถ่ายให้ซะก่อนดิมานั่งเลหน่อยเดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้เด ให้เลมอหรือให้เซเว่นมาขายให้มาให้โน่นโน่นโน่นไปถ่ายบนจอนถ่ายมาข้างหลังถ่ายมาหลังสูงอยู่แล้วนะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เจียงมาถ่ายด้วยเออเออเออได้เลยได้เลยได้เลยได้เลย เดี๋ยวไม่ลืมเดี๋ยวนี่ไมเคิลเอยเลโมเอยเซเว่นเอยนอกนั้นจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวไปทัวร์ไทยบ้างทัวร์ไทยวัดป่าเยอะแยะอ่าบังไหมไม่สุขเค i n g ใเข้ามาทำไมไม่ใเข้ามาทั้งหมดอะ j ุ s อืม m มต äh, อยากได้แล้วโอเคโอเค for all of you. โน่นโน่นโน่นนนผู้หญิงเขากำลังถ่ายอยู่นะโน่นโน่น Ah, p e อืมอืมอ่ะโชคดีมาตอนนี้ได้ลูกไม่ได้อะไรก็ได้แต่ลูกทำมาไม่เอาเอาแต่ลูก Er macht das schon seit vielen Jahren und äh, そうなんです。うんうんうんうんうん。で、ワン、ツー、スリー。あの、ワン、ツー、スリー。うん。うん。ああ。なんかね。レモ、レモ、โชคดีレモอยู่ใกล้วัดมาได้ทุกวัน。ありがとうございます。 Das ist das große Glück, du bist so nah am Kloster, du kannst jeden Tag hierher kommen. ่้มไ้นมเคิลไมเคิลก็อยู่สบายอยู่สองคนเนี่ยอยู่สองคนเนี่ยมาได้มาได้โดยเฉพาะอาทิตย์หนึ่งเขามาได้กี่วันอาทิตย์ละปกติอาทิตย์ละครั้งอย่างน้อาทิตย์ละครั้ง เช่นอย่างวันนี้ใช่ไหมเช่นอย่างวันนี้วันนี้รั้้งที่นี่คือวันปกติของเขาที่เขามา วันเสาร์ไม่ใช่ปกติวันเสาร์แต่ถ้าเขาเขามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะมาค้างที่ที่นี่เลยสิบ้านบ้านปิดทิ้งเอาไว้ที่บ้านเขา <laughs> Also erstmal sagt er, ihr, ihr beiden seid zusammen und euch, euch geht's gut und ihr habt die Gelegenheit zusammenzukommen und fragte, wie oft ihr hierher kommt. Ich habe gesagt, also ja so mindestens einmal die Woche. Und er sagte, ihr, ihr könnt, euer, könnt euer Haus, könnt ihr zumachen. Unter hier. <laughs> สะดวกสบายที่ที่เมืองที่เมืองนั้นน่ะบทโบสถ์คริสต์เยอะแยะโบสถ์คริสต์แต่ครูบาอาจารย์สายป่าเราเนี่ยท่านเน้นเรื่องคำสอนและเอามาปฏิบัติประจำจิตใจของเรา ท่านไม่ค่อยได้เน้นวัตถุ วัตถุทำพอได้เป็นได้ไปได้อยู่ได้ใช้ได้สอย viele, viele Kirchen, viele Kirchen gesehen und äh, Wohlstand, also im, im materiellen Bereich. aber die Lehrer der, Wahltradi Lehrer der Wahltradition äh, lehren nicht so sehr die, die materielle Seite des Wohlstands, sondern die, den Wohlstand des, der, der inneren Entwicklung. Also die ศาสนธรรมไม่ใช่ศาสนวัตถุศาสนธรรมคือคำสอนข้อประพฤติข้อปฏิบัติทำไงเราจะพ้นทุกพ้นทุกพ้นทุกเดี๋ยวนี้จิตของเรามันมีทุกข์ วิธีปฏิบัติยังไงเราถึงจะพ้นทุกข์นี่พุทธเจ้าท่านเน้นตรงนี้ Religion Religion des Dhamma nicht die Religion der materiellen Dinge die Upacharyas äh, leiten uns an die inneren Qualitäten zu entwickeln und das Leiden um dem Leiden ein Ende zu machen พระพุทธเจ้าท่านเดินอยู่ตามป่าตามเขาอยู่ตามป่าประสูตรในป่าบำเพ็ญในป่าตรัสรู้ธรรมในป่า แสดงปฐมเทศนาในป่าปรินิพานในป่านี่พุทธเจ้าท่านเน้นเน้นป่า Die Natur spielt eine wichtige Rolle und in der, in der Natur zu, zu praktizieren. Wenn man anschaut, der Buddha ist im, im Wald geboren, <clears throat> ist im Wald, im Wald gelebt, dem Wald die erste Lehrrede gegeben, ist im Wald ins Nibbana eingegangen und hat äh, uns dazu angehalten, die, die Natur oder den, den Wald dazu zu benutzen, um dort zu praktizieren, weil es der Praxis zuträglich ist. ที่จะเน้นเน้นอะไรหนักหนักที่จะให้เราทำหนักยิ่งใหญ่ งานยิ่งใหญ่อะไรเหมือนอย่างที่ที่คริสเขาทำแหละท่านท่านไม่เน้นก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยมีไม่เน้นไม่เน้นเน้นให้เน้นเกี่ยวกับวัตถุอ่ะเราเน้นเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติข้อปฏิบัติ ครูบาอาจารย์ของเราตั้งแต่สมัยหลวงปู่มั่นมาท่านก็เน้น เดินอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำเน้นข้อปฏิบัติยังไง จะพ้นทุกยังไงจะพ้นทุกยังไงจะพ้นทุกแต่พวกเราจำเป็นต้องมีวัดมีอะไรก็ต้องมีที่อยู่ที่อาศัยเป็นเรื่องธรรมดา ทำพอได้อยู่ได้ใช้ได้สอย Also ร i เราพาไป l b ที่ที่ที่ die die v o r z ร g e der der Natur oder des Waldes und der Praxis in solchen Gegenden gegenüber der äh, also dem, dem materiellen, also dem materiellen Ausdehnung oder dem, Materie, dem, dem materiellen Wohlstand. Ähm, das habe ich ja letztes vergessen. Wie gesagt, Lumpumande hat sich aufgehalten in Wäldern, Bergen und Höhlen, aber wir haben heutzutage eben Klöster im Wald. Wir brauchen, wir brauchen die materiellen Dinge als, äh, als, als Zuflucht in gewisser Weise. แต่ด้วย Klöster เห็นบุญเห็นคุณ ลูกศิษย์ลูกหา พุทธศาสนิกชนเห็นบุญเห็นคุณ ครูบาอาจารย์องค์นั้นอยู่ที่นั่นองค์นี้อยู่ที่นี่ แล้วก็อยากจะสร้างเจดีย์นี่ก็ต้องเป็นเหตุต้องได้ทำ สร้างเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพื่อบรรจุอธิธาตุของครูบาอาจารย์เดี๋ยวนี้เมืองไทยเจดีย์ขึ้นเยอะเลยเจดีย์เพราะฉะนั้นเจดีย์เอ่ยอะไรต่ออะไรเอ่ยถ้าเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่เขาทำอะไรเขาจะต้องยิ่งใหญ่ เพราะฉะนั้นจะต้องมีวัตถุที่มีราคาแพงๆ ของที่เป็นวัตถุ also die Menschen die den die den die den Wert dieser Praxismönche oder dieser Praxistradition erkennen sind dann auch oft geneigt äh, irgendwelche Spenden machen zu wollen, die sich auf, auf materielle Dinge beziehen. Und er führte an, dass Leute eben Orte und Länder, Länder spenden und auch äh, um, um Chedis zu bauen, die als, äh, also um, um dort Reliquien aufzubewahren, die dann wieder als äh, Städte, äh, als Städte fungieren, wo Leute praktizieren können. Man sagt, je bedeutender die Persönlichkeit, desto größer wird die Chedi ja. und heutzutage werden recht viele in Thailand gebaut. Sanjilak, เป็นสัญลักษณ์เป็นอนุสรณ์อย่างเจดีย์ขึ้นปั๊บเนี่ยชาวพุทธเห็น ไม่ต้องมีคนอธิบายเข้าใจเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้เขาทำพระพระพุทธรูปใหญ่ๆ องค์ใหญ่ๆถือว่าเป็นเจดีย์สำหรับเป็นที่ระลึก เป็นที่กราบไหว้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ เห็นปั๊บไม่ต้องมีคนอธิบาย ชาวพุทธเข้าใจทันทีเห็นปั๊บเข้าใจทันทีก็เลยเป็นวัตถุศาสนาที่มีความสำคัญ Also diese Chedi, Chetias oder Stupas, die gebaut werden, Äh, wie groß sie auch immer sind, oder auch die großen Buddha-Statuen, die aufgestellt werden als Wahrzeichen oder Gedenkstätten, Gedenk, äh, die dienen der Bevölkerung als äh, Ort der, der Puja als Ort der Respekterweisung und niemand braucht an diesen Stellen diese Dinge zu erklären, weil die einfach für sich sprechen. Eine Stupa spricht für sich, eine Buddha-Statue spricht für sich. นี่วัตถุศาสนาก็เลยเริ่มมีขึ้น เราก็ดูตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาเนี่ยพระพุทธเจ้าประสูตรตรงนั้นตรัสรู้ตรงนี้แสดงธรรมตรงนั้น นิพพานตรงนั้นอโศกมหาราชก็ไปเอาศิลาเสาศิลาเสาอินทคินเสาศิลาไปฝังไว้เป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์พวกเราก็เลยได้รู้นี่มันก็เป็นวัตถุศาสนา เดี๋ยวนี้ก็ไปกราบไปไหว้ที่ประเทศอินเดียกันอ่า ศาสนาขยายมาทางศรีลังกาเอ่ย ขยายมาทางพม่าเอ่ย ขยับขยายมาทางเมืองไทยเอ่ยเราไปมองเห็นวัตถุศาสนา ก็เป็นเครื่องระลึกว่าโอ้พระพุทธศาสนาเจริญตรงนี้เจริญตรงนี้เจริญตรงนี้ ชาวพุทธมีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เหมือนกับเหมือนกับชาวคริสต์นั่นแหละ ชาวคริสต์เขาอยู่ที่ไหนเขาก็มีโบสถ์สำหรับประกอบศาสนากิจ มุสลิมเขาอยู่ที่ไหนเขาก็มีโบสถ์สำหรับประกอบศาสนากิจ ของเราก็เช่นเดียวกัน genau, die, mat äh, die materielle also die, die materielle Religion oder der materielle Teil der Religion wird immer immer größer breitet sich immer mehr aus und es fing an zur Zeit des Buddhas der Buddha hat ist an dem einen Ort geboren, am anderen Ort hat er die erste Lehrrede gegeben. Dort hat er äh, die Erleuchtung erreicht, dort ist er gestorben. Und an diesen Stellen sind nach seinem Parinibbana dann äh, Gedenkstätten errichtet worden. Und später ist König Asoka hingegangen und hat die Reliquien dort rausgenommen und hat, weiß nicht, 84.000 Chedis über ganz Indien verteilt, gebaut als Gedenkstätten, als, als Orte der äh, Ehrerbietung. Und von dort ist die, die, diese, diese materielle Religion, also dieser materielle Teil, ist dann auch so in die anderen Länder, in andere Länder gegangen, wie beispielsweise nach äh, Sri Lanka, Kambodscha, Thailand, Laos. Und genauso äh, breitet sich diese, diese Religion auch noch aus. Also ich die, ja, es fing an mit den Steinsäulen des Kaiser Asoka und heutzutage sieht man in Sri Lanka, Burma, Thailand und so weiter, anhand dieser äußeren Dinge, wo die Religion, wo die, der Buddhismus blüht, wo es viele Buddhisten gibt, sieht man, es erkennbar in eben in diesen äußeren Dingen. คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนให้กำจัดทุกข์แบบสดๆร้อนๆเลยเจอเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้กำจัดทุกข์เดี๋ยวนี้ เพราะฉะนั้นท่านชี้ไปที่ อริยสัจสี่ ทุกสมุทัยเห็นทุกปั๊บย้อนไปดูสมุทัยเพื่อจะแก้มัน เห็นทุกปั๊บย้อนไปดูสมุทัยเพื่อจะแก้มัน สมุทัยเกิดอยู่ที่นี่เกิดที่นี่ทุกก็เกิดที่นี่อยู่ที่นี่ ย้อนมาดูกิเลสตัณหาอยู่ที่นี่ ดับทุกที่นี่ สดจดร้อนร้อนไม่ต้องไปคอยชาติหน้าไม่ค่อยไม่ต้องไปคอยพบหน้าแต่บุ d d h a hat g e l วที t die, die, das, das, das Leiden in der Gegenwart äh, anzugehen, zu attackieren, zu behandeln, äh, zum einem Ende zu bringen. Also es geht immer um auf die Gegen, kommt immer auf die Gegenwart an, in der Gegenwart die vier Elendwahrheiten äh, zu benutzen und damit zu praktizieren oder wenn man sie in zwei teilt, die Entstehung des Leidens und das Ende des Leidens. Man sollte sich äh, das Leiden anschauen und immer, wo, wo immer Leiden entsteht, da sollte man nach dem Ursprung, nach der Ursache forschen und diese Ursache in, in der Gegenwart versuchen zu beenden. Wenn die Sache noch heiß und am Kochen ist, muss man nicht genau. auf die nächste Geburt warten. Genau. ท่านเน้นท่านเน้นมาให้แก้ทุกในปัจจุบันทุกให้แก้ในปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าการให้ทานแก้ทุกในปัจจุบันด้วย มีผลสืบช่วงไปข้างหน้าด้วย มีผลมีอนิสงส์ให้รักษาศีลแก้ทุกในปัจจุบันด้วย แล้วก็มีผลมีอนิสงส์ ให้เราได้ได้ได้ในโอกาสต่อๆไปด้วย Auch wenn der Buddha das, das Leiden, wenn uns, der Buddha uns angeleitet hat, das Leiden in der Gegenwart äh, zum Ende zu bringen, so sind doch die Grundlagen oder die, die Bedingungen oder die Voraussetzungen, um das Leiden zu einem Ende zu bringen, äh, auch nicht zu vergessen, wie beispielsweise die äh, Großzügigkeit, die Gebefreudigkeit, und die Ethik, die sowohl in der Gegenwart dazu helfen, äh, dazu beitragen, dem Leiden ein Ende zu machen, aber auch sich in die Zukunft erstrecken und uns ermöglichen, äh, in der Zukunft, also die auch ihre Früchte in der Zukunft tragen, um gegebenenfalls in der Zukunft dem Leiden ein Ende zu machen. สมาธิกับปัญญาสมาธิกับปัญญาแก้ทุกข์ในปัจจุบันด้วย แล้วก็มีมีวิบาก มีวิบากสะสมไปข้างหน้าอีกด้วยทั้งทานศีลสมาธิปัญญามันเป็นวิธีการที่ระงับดับทุกในปัจจุบันด้วย มีวิบากส่งต่อต่อต่อต่อต่อต่อไปด้วย จนได้มรรคได้ผลสมบูรณ์เต็มที่พ้นทุกพ้นโทษในวัฏสงสารนั้นนั่นคือถึงที่สุดสมาธิ h i und Weisheit sind die wichtigen Elemente, die äh, uns helfen, dieses Leiden in der Gegenwart zu bekämpfen, aber die auch äh, Ursachen, Grundlagen bilden für die Zukunft. Oder anders ausgedrückt, Ethik, äh, also Dana-Ethik, Meditation, äh, Weisheit, diese Dinge sind unsere Werkzeuge, um äh, gegen das Leiden anzukämpfen und die aber auch die Grundlagen schaffen und in der Zukunft ähm, wie Parker, also Früchte tragen werden. แต่ละขั้นแต่ละตอนก็คือพยายามปฏิบัติรักษาจิตของเราเนี่ย um es kurz zu sagen äh, das wichtigste ist das Herz zu bewahren das Herz zu bewachen แก้ทุกไปเรื่อยแก้ทุกไปเรื่อยแก้ทุกไปเรื่อยแก้ทุกไปเรื่อยไปไปจนสุดจนหมด wo immer wir leiden finden wo immer leiden entsteht genau da in diesem Augenblick müssen wir die Anstrengung machen äh, die Ursachen zu sehen und es zu einem Ende zu bringen แก้เดี๋ยวนี้ Wir benutzen diese Werkzeuge, um im Hier und Jetzt, sobald Leiden entsteht, diesem Leiden ein Ende zu machen. Aber äh, wenn wir es nicht schaffen, dann legen wir damit mit dieser Anstrengung, mit dieser Arbeit die Grundlagen, um in der Zukunft dem Leiden ein Ende machen zu können. อานิสงส์ในภพหน้า เราหวังก็ได้ เราไม่หวังก็ได้ แต่ขอให้เราทำให้เกิดผลในปัจจุบันเนี่ย แก้ทุกในปัจจุบันส่วนอานิสงส์ที่เราจะพึงได้ในภพหน้าเนี่ย เราทำดีก็ต้องได้ดีได้ดีเต็มที่ ถ้าเราทำไม่ดีถึงเราไม่หวังก็ตาม เราก็ต้องได้รับผลไม่ดีเต็มที่เหมือนกันเรื่องของการทำดีทำไม่ดีเนี่ย มีผลในปัจจุบันด้วย Die, die Vorzüge oder wie sagt man Benefit, kann ich sagen? Der Nutzen oder Segen. Ja, der Nutzen oder Segen ist etwas, was uns in der Gegenwart zuteil kommt, aber auch in der, in der Zukunft äh, ist dieser, dieser Segen, werden, werden wir den Segen und den Nutzen davon tragen, von dieser Praxis. เพราะฉะนั้นผลของการปฏิบัติพระศาสนาก็คือมาปฏิบัติรักษาจิตใจของเราเอง ได้ผลทุกวันได้ผลทุกวัน ได้รับผลทุกวัน ได้ประสบผลทุกวัน ไม่ใช่ว่าทำเดี๋ยวนี้คอยไปรับปีหน้าชาติหน้าไม่ใช่รับเดี๋ยวนี้ wichtig zu verstehen, dass die, <clears throat> die Früchte, die Resultate unserer Praxis etwas sind, was wir in der Gegenwart äh, erleben und erfahren können. Es ist nicht etwas, was uns nur in der Zukunft äh, äh Gutes beschert. Also es ist nichts, was wir was wir jetzt tun. Und, und, und dann müssen wir auf die, auf die Zukunft warten, wenn auch in der Zukunft äh, Segen und Nutzen davon, äh, davon zu erwarten sind, so sind es doch die, die Früchte und die Resultate, die wir in der Gegenwart erfahren, die uns ähm, gewisserweise als Wegzehrung dienen, also die uns ธรรมะวิธีการทั้งหมดนี้เป็นของพระพุทธเจ้า ระพุทธเจ้ากว่าท่านจะพิสูจน์ได้ผลมาเต็มที่เนี่ยโอ้ท่านต้องใช้เวลามากมายเนิ่นนานพวกเราที่เป็นสาวกอยู่เบื้องหลังศึกษาเบื้องหลังประพฤติปฏิบัติได้ตามพระองค์คือหมายความว่าเราเข้าถึงธรรมพอเราเข้าถึงธรรมแล้วเราก็รู้เห็นเข้าใจเหมือนอย่างพระพุทธเจ้า Der Buddha selbst ist der Beweis dafür, dass diese Praxis funktioniert und auch die Arya Sawaka, die ähm, Schüler des Buddhas, die seine Lehre genommen haben und die praktiziert haben, sind der Beweis dafür, dass diese Praxis wirklich Früchte trägt. เราถ้าเราตั้งอกตั้งใจทำไม่มีขีดขั้นจำกัดไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นพระสงฆ์ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นผู้ชายต้องเป็นผู้หญิง ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนทุกข์คนยากคนจน คนมีความรู้คนโง่คนฉลาด คนมียศถาบรรดาศักดิ์ทุกชาติชั้นวรรณะใครตั้งใจปฏิบัติรักษาผลรายได้จะเป็นของคนคนนั้น เกิดขึ้นสดๆร้อนๆในหัวใจในปัจจุบันนั้นด้วย แล้วก็สืบต่อไปข้างหน้าอีกด้วย ob wir Mönche sind oder Laien, ob wir Männer sind oder Frauen, ob wir dumm sind oder intelligent. äh, egal welcher Nationalität wir angehören, angehören all diese Menschen, alle Menschen, wenn sie diese <clears throat> Ursachen, wenn sie diese Grundlagen legen, wenn sie diese Praxis äh, in ihrem Herzen aufnehmen und, und ihr folgen, äh, werden die Früchte davon tragen, mhm. sowohl in der Gegenwart als auch in der Zukunft. Es ist egal, wo wir herkommen oder äh, mhm. wer wir sind. จึงยินดีพอใจที่ครูบาอาจารย์หมู่เพื่อนนิมนต์มามีส่วนได้พูดได้คุยธรรมะสู่กันฟัง และเห็นพวกเราสนใจรักษาศีลประพฤติธรรมปฏิบัติธรรม มาบำเพ็ญศาสนกิจเพื่อหัวใจของเราของเราเนี่ยหลวงพ่ออนุโมทนากับทุกๆทท่านกับทุกๆคน freut sich und möchte nochmal seine, seine, äh, seine Freude ausdrücken darüber, dass, äh, oder auch seine Dankbarkeit dafür, dass er eingeladen worden ist von uns und die Gelegenheit hatte, hier mhm. äh, sein zu dürfen und, und Dhamma präsentieren zu können. Und er hofft, dass äh, seine, sein Dhamma in, in euch geholfen hat. คราวนี้ระยะนี้ถือโอกาสลาไปก่อนคราวหน้าพบกันใหม่ที่นี่ก็ได้ที่เมืองไทยก็ได้ und jetzt ist es Zeit, sich ah, zu verabschieden tuk, tuk, und vielleicht sehen wir uns einmal wieder, entweder hier oder irgendwo anders vielleicht. Ah, die Haipon, Haipon. Und er möchte noch einen modernen Segen geben. Ja, ja, Haipon. Haipon konnte ihr mal? Ah, <coughs> ja, niemand. ให้พรคนเดียวยะท้าวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวัยโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหัง หิปเมวัสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนศีลิสนิจังวุธาปจายโนจัตตารโรธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังพลังภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตา สัพพพุทธานุภาเวนะสทาโสถีภวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสทาโสถีภวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังขารภาเวนะสทาโสถีภาวันตุเตขอมอบกุฏิกุตังที่พักที่อาศัยมูเพื่อนดูเลย ใช้สอยต่อ อ่า g ก t die ist ส a อ่าเอาครับสุดท้าย อ่า อ่า อ่าอ่าอ่าอ่าอเริญรายุวนโนสัางพลังอ่า ไมเคิลดูดีสบาย ที่บ้านที่บ้านที่นั่งภาวนาห้องพระอย่างดี Sag, ห้อง oh, hast so, so einen schönen Raum in deinem Haus, da kannst du bestimmt prima, prima praktizieren. เนี่ยอยู่สองคนน่ะมีห้องพระนั่งภาวนาอย่างดีเนี่ย <laughs> Sagte, die, die beiden haben, haben in ihrem Haus einen Meditationsraum eingerichtet, wo sie sehr schön sitzen <laughs> können, Remo und Michael. อ่าตั้งใจทำพวกเรามีหวังทำให้มันได้ในปัจจุบันเนี่ย entschließt euch zu, zu, Prax zu praktiz praktizieren, es besteht Hoffnung.ไปแล้วอย่างรถยังไม่มาใช่ไหมคิดว่ามามาแล้วผมเมื่อกี้เห็นผู้ชายคนนึงน่าจะเป็นชอฟเฟอร์มาแล้วนะมาอืมเอามาไป